filmo pri Stefan Zweig. Mi tre shatas spekti bonain filmoin. Nun tempe multai homoi, principe junuloi, spektas filmoin sur computiloi, malgrandae plat computiloi, au ec pos telefonoi. Mi, maljunulo, neniam faris tion. Kelk foie mi spektas filmoin heime su granda televida ekrano, sed mi multe preferas vidi ilin sur granda kina ekrano. Kiae estas bonae filmoi? Tio evidente dependas de la persona gusto. Exemple, ofte mi ne shatas la filmoin kiui ricevis Oscar premion cae kiui do supposeble estas bonae. Inter aliae, mi tre shatas biografioin pri conatae homoi exemple pri la anglai reginoi Elisabeto la unua cae la dua, la regio Georgo la sesa, la usona cantisto Ray Charles, la brasila cantisto Tim Maia, la angla sciencisto Stephen Hawking, Giordano Bruno, Yves Saint Laurent, Cotopo. Nun mi spectis la filmon For der Morgenröte, Antao la Auroro, pri la austra verkisto Stefan Zweig, pronuncita Stefan Zweig. En Brasilo la titolo estas Stefan Zweig Adiau Europo. Stefan Zweig nascidis en Vieno, Austrio, in 1881, en ricia juda familio. Li studis filosofion ca literaturon ca doctorigis in 1904. In la 1920-cai cae 30-cai iaroi, li estis uno e la plei popularai Europae autoroi. Li scribis pri plurai verkistoi, Dickens, Tolstoi, Dostoevsky, Hölderlin, Nietzsche, Balzac, Stendhal, inter aliai, cae pri celcae aliai gravae homoi. Li ancau traducis vercoin de francae poetoi. Li voyages multe cae ecconis multe in verkistoin cae artistoin. Stefan Zweig estis convincita pacifisto. In 1933 Hitler empotentzidies in Germanio, cae la influo de la nazioi rapide estis sentata in Austria. In februaru 1934 Zweig, cio estis judo, foriris a Londono con sia dua et zino, Lotte Altman. Ciam la nazioi invades Francion, la paro definitive forlases Europon cae veturis al Usono. En 1941 il translogices al Brasilo, sed iam en februaro de la sequa iaro ili memmortigisin. La verkisto estis deprimita pro la situatio in Europo, kie la nazismo minacis la tutan continenton. Kiel austro, li evidente scribis in la germana. Mi memoras che ciam mi esti studento, mi tres shates liain biografioin, inter alie pri quelcae e la sub mencitae vercistoi. Mi ancau shates liain faman vercon Schach Novelle, Schach Novello. Cetere, quelcae malgrandae il liae vercoi estis traducitai al Esperanto. Vido la Esperantan Wikipedion. Cae du el tiovi Esperantae traducoi estas ec alireblai in la interreto, cae el shuteblae, shac novelo, cae brulanta secreto. Stefan Zweig estas grava pro Brasilo, ne pro tio che li lodges in Teolando, facte nu kelcain monatoin, sed pro lia verco Brasilo, Lando de la Estontetzo. One diras che li scribis gin por ricevi permesson de la tiama Brasila dictatoro Getulio Vargas lodgi daure in Brasilo. Sed facto estas que Zweig entusiasmidis pri la Lando. Nun tempe la domo in cui li lodges in la urbo Petropolis estas cultura centro, nomita Casa, tio estas domo Stefan Zweig. Cio pri la filmo? Gi montras quelcan episodoin de la lasta iaroi de la vivo de la verkisto. Solena accepto in la tiama cef urbo di Brasilo, Rio de Janeiro, in 1936, Congreso de Pen Clubo Internazia en Bonaero, Argentino, en la Samayaro, visito al bieno de Sucercano en Nord-Orienta Brasilo en 1941, vivo en Nov Yorko, Usono en 1941, vivo cae morto en Petropolis, Brasilo. Mine estas film criticisto. Cetere, film criticistoi ofte malsam opinias. cil cetere ancao economistoi pri la necessae economiae rebedoi. Ofte oni ancao faras mensogan propagandon pri iu filmo. En la Brasila film afficio estas scribite uno e la bona bonae filmoi de la iaro. Lau mi, gi ne estas granda filmo. Evidente, mi comprenas, che pro la temo, sintenoi cae pensoi de Zweig pri la monda situazio dum la nazismo, lia melancolio cae deprimo, ne estis facile fari entusiasmigan filmon. Sed facte plurae scenoi estas tro monotonae cae ne necessae. Cil mi diris, filmcriticistoi ofte malsam opinias tio ancao veras pritiu tio filmo. Cil mi vidis nun en la Germana Wikipedia en articolo pri gi. Estu kiel ein, mi shatis specte la filmon, char gi estas interesa pro montri parton de la vivo de fama verkisto, ca mi pensas che gi estas aparte interesa por brasilanoi. Mi rekomendas gin al ciovi.